بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لعجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يكفي ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أهلها فسوف تعلمون لقطين أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقمهم منا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله علي العظیم العظيم عراف میں حضرت موسى عليه السلام ایسن قوم पंहिंजो फ्रॉन जी क़ौम ऐं पोइ वरी पोइ ईंदी हिन में संस क़ौम बनी इसराइल बि ईंदी हिन जो ज़िक्र कयोसीं करण था चाहियूं हिन में चयोसीं त हज़रत मूसा अले इस्लाम पंहिंजी असाइनमेंट खणी पंहिंजे सूरत सीना खां ऐं पहुतो आहे पंहिंजे फ्रॉन वटि हज़रत हारून अलाम विच में रस्ते में गॾियो उहो बि आयो पियो हिनखे वठण जे लाइ पंहिंजे तूर सीना खां ई जॾहिं रवानो थियो ऐं वरी रवान पंहिंजो सुबुह जो रवानो थियो त रस्ते ते ॿई गिड़िया वरी पाण वरी ॿई आया गॾिजी पोइ बादशाह जे महल में गिड़िया मतिलबु त बादशाह सुञाणंदो हिन खे हज़रत मूसा अल इस्लाम खे छो जो हुन सां गॾु महल में गॾिजी निपनो वॾो वॾो थियो हुते हा उते फिरोन खे चए थो त हज़रत मूसा अल इस्लाम त आऊं इन रसूल में रबिल आलमीन रब आलमीन जेको आलमनि जो जहान जो रब आहे उन वटि या जेको जहाननि जो रब आहे उन वटि आयो आहियां त जेको फिरोन हुआ उहे पाण खे ख़ुदा सड़ाईंदा हुआ असीं ख़ुदा आहियूं हाणे हिते अचे थो या कोन थो अचे ईंदो त पंहिंजो मूंखां सवाइ त आऊं को कोन थो सुञाणा तुंहिंजो रब जॾहिं आऊं ई रब आहियां तव्हांजो पारण हार ऐं खाधो थो ॾियां पीतो थो ॾियां तव्हांखे पंहिंजो बादशाह आहियां ऐं पंहिंजे मुल्क़ जो या नारूं मुंहिंजे हेठां वहनि थियूं हीअ त थियो मुंहिंजे हुकूमत ते वॾी ॻाल्हि त हले थी माण्हू हाणे खे मारियां थो जीअरिया थो जीअं हुन चयो पंहिंजे हुकुम सां मतिलबु जंहिंखे आउं चाहियां तंहिंखे मारे सघां जंहिंखे मतिलबु अलाह आऊं आहियां ॿियो को अलाह मूंखां सवाइ केरु आहे तव्हांजो त पोइ हाणे उहो हिन ते हाणे आल हज़मूसा पहिरीं ॻाल्हि जेका हुनजी रद थो करे त इन रसूल में रबल आल आऊं रसूल आहियां रब आलमीन खां तूं पाण खे त ख़ुदा सदाईं ख़ैरु आहे पर मतिलबु त उहा असांखे मंज़ूरु न आहे ॻाल्हि तूं जेकी बि सदाईं पाण खे ऐं रबु आलमीन वटि आयो आहे हाणे उहो एतिरा कंदो त रबु आलमीन केरु आहे हाणे हिते करे थो या सुराम जो कंदो या ॿियनि हंधनि ते सूरत पंहिंजे उहो कंदो त रबु आलमी वरी केरु आहे मूंखां सवाइ ॿियो ख़ुदा आहे तुंहिंजो एतिरा थींदो हिते हा ॾिसूं हक़ीक हुजे त हक़ीक़त करे ऐं आयो आहियां <coughs> मैसेज खणी आयो आहियां त अलाह अलाह ते का बि ॻाल्हि कूड़ी न ठाहियां कुझु बि चवां सवाइ उ जेको हक़ु हुजे यानी अलाह जे वूड़ न ॻाल्हायां जीअं तूं अहिड़ो हणी कूड़ त आउं अलाह आहियां तूं पाण खे अलाह सॾाई वरी अलाह ते कूड़ वॾा मौजा सिधा पधरा वठि जा भई वठी आयो आहियां अलाह वटां फ़रसिल माई अला वठांसर जेको मक़सदु आहे मुंहिंजो मुंहिंजो तो वटि अचण जो उहो तूं <laughs> मुस्लमान थी न थी वञी दूर पाए मूंखे <laughs> कोन खपे पर मूंसां गॾु हिन खे मोकिल पंहिंजो बनी साहिल खे त या वठी वञा हिन खे हिन जे लाइ मतिलबु त हज़रत मूसा इस्लाम हुननि जे लाइ मसीह थी आयो मसीह हिन माना में ही पहिरियों मसीह हो बनी साहिल ते अहिड़े नमूने सां हज़रत दाऊद हिन जे लाइ मसीह हूंदो अहिड़े नमूने सां हज़रत ईसा अलाम हिननि जो मसीह आख़िरी मसीह आहे पर हाणे बनी साहिल अञा ताईं हुन मसीह जे इंतज़ार में आहे चवंदा अञा आयो कोन्हे उहो अञा ईंदो आहे ऐं ईसाई बि मसीह जे इंतज़ार में मतिलबु त ॿी सेकिंड कमिंग जे हुन में आहिनि ऐं पोइ असीं मतिलबु ईसा आले साल जो इंतज़ार में आहियूं सभु इंतज़ार में आहिनि ईसा आले मस मसीह जे फर चए थो मूंखे छॾ हिन खे छॾ ऐं वठी वञा हिन खे बसि भई इहे बनी इसराइल बनी इसराइल खां वठी वञा बसि पोइ तूं हिते हितां असीं हुते तूं हुते असां हुते <laughs> काल इन कोन त जीत बि आयुनि जेको फ्रोन आहे सो हुनखे चयो जेकॾहिं का शइ मौजो को खणी आयो आहीं को वाक़ई निशानी का खणी आयो आहीं अलाह वटां उहा सनत हथी अथॉरिटी को सर्टिफिकेट खणी आयो आहीं त उहो आण पधरो पेश कर या मतिलबु त ॾेखार कहिड़ो आहे पोइ हाणे उहो उनजे लाइ हिफ़ायती बि आहे इन कुंत में न सादकीन जेकॾहिं तूं सचो आहीं त पोइ हाणे अलका असा असात मूसा पंहिंजी लठ खे ईअं उछलियो फ़ाइदा सोबान मुबीन पोइ वॾी सोबान सोबान थी न जेको वॾो हुजे पंहिंजो छा चइबो आहे नांग या अरड़ बला जेके चइजे अरड़ बला जे वांगुरु सोभान आयो पर साॻी वरी ॿियनि हंधनि ते उहो मतिलबु कंहिं वक़्तु उहा भला थींदी अरड़ भला थींदी कंहिं वक़्तु हयत थींदी मतिलबु नांग थींदी कंहिं वक़्तु भला थी जान थींदी मतिलबु टे लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था <clears throat> त हिते सोभान जो लफ़्ज़ु आहे पोइ हथु वरी विधाईं पंहिंजे बाल में कढियाई त पंहिंजो उहो अछो थी वियो हलो बाइ रॉ थी वियो हलो यदि बैदो दमे ईसो दौरी आंच ख़ूबन हम दौरंद थू तनहा दारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जे मुतालिक़ शाइर चयो चए त यदि बैदो दमे ईसो हुस्न यूसुफ यदि बैदो दमे ईसो दौरी आंच ख़ूबन हम दौरंद थू तनहा दारी ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين कालिल मल उमिन कॉ में फिरोन आहे हुन जा जेके अमीर उमरा जेके वज़ीर उहे चवनि था फिरोन खे चवंदा हीउ हीउ वॾो जादूगर आहे हीउ इन हाज़ा लाहेरुनि आलीम हीउ वॾो जादूगर आहे को वरी सिखी आयो आहे ॾेई वियो आहे किथे पंहिंजो जीअं पाण चवंदा आहियूं भाई लंडन मां थी आयो आहे हीउ न्यूज़ीलैंड मां थी आयो आहे हुते मूंखे आऊं हीउ न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड खां विहां मूंखे छा कयो आहे न्यूज़ीलैंड उहो मूंखे इंसान विया उहो फ़रिश्तो बनाए छॾियो आहे पहिरियों धूड़ पिया पाईंदे घणी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सॼी दुनिया जा माण्हू लंडन वियो ऐं भई पेरिस वियो ऐं अमेरिका वियो ऐं फलाणे हंधि वियो त बसि को माण्हू जी शख़्सियत बदिली थी वञे माण्हू उहो ई थो रहे जो चङो आहे त चङो आहे जो मठो आहे त मठो आहे रहे थो उहो साॻियो को सिखे थो का चङी ॻाल्हि त पोइ त सही आहे माण्हू घुमण फिरण में जा माण्हू सिखे थो उहो न से नथो सिखे त बसि पोइ ओड़ो जोड़ो जहिड़ो काठ वियो त वरी मोटी आयो पर हाणे हिन जे मुत मूंसां केॾांहुं वियो पोइ तंहिंखां ई जादू सिखी आयो आहे यूरीद ऐं मिन जी तव्हांखे हिन बादशाह खे बादशाह जे अमीरनि वज़ीरनि ॿियनि खे पंहिंजे मुल्क में आई कढणु थो चाहे मस मुल्क ते कब्ज़ो करणु थो चाहे जीअं अॻे बि हुआ पंहिंजो कब्ज़ो कयो आऊं पंहिंजो जॾहिं आया हुआ ॿ टे सौ साल चारि सौ पंज सौ साल अॻु में जॾहिं पहुता हुआ हिते त पोइ सॼो मुल्क हिननि जे हथ में हो पोइ वरी हिननि खे असां आयासीं त वरी कढियासीं हिननि खे ऐं पंहिंजो हिननि खे ग़ुलाम बनायोसीं हाणे ई वरी पंहिंजो बादशाह चाहिनि था फमाज़ा चा पोइ तुंहिंजो को हुकुम कहिड़ो आहे मतिलबु त छा करणु खपे हिननि जे मतिलबु या सोच वीचार कजे त भई हिन सां कहिड़ी जिठ कजे छा कजे जो हिनखे मतिलबु उभरणु न ॾिजे न त ही त वरी खाई वेंदा मुल्क़ खे कालू अर्ज़ु उहा आखाहु चए हिनखे रोके रखो पंहिंजे वटि ऐं हिन खे भ भाउ खे बि रोके रखो पंहिंजे पाण वटि उहा अर्सिल फिलदा आहिनि हाश ऐं शहरनि मजिब सभिनी में हॉकी ॾियण वारे खे मोकिलियो जेको हाशिर हुजे जेको माण्हुनि खे सॾे ऐं हिकिड़ो गॾु करे उन्हनि खे सॾे ऐं दुल वॼाए जी जे में फलाणा हीअं थींदो हीअं थींदो पोइ जे उन्हनि खे सभु जेके जादूगर आहिनि मुल्क जा सभु अचो पोइ मलाखड़ो थींदो वॾो मज़ो ऐं पंहिंजो सभु जेको जादू जो मुक़ाबिलो थींदो हीउ वॾो जादूगर अची वियो आहे हा इन सां जेको मुक़ाबिलो कंदो सभिनी मुल्क जे मिस्र जे सभिनी शहरनि में इहो होको ॾेई अचो ऐं ॾींहुं मुक़ररु करियो भई कहिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो उहो बि आहे भई कहिड़ो ॾियो जेको तव्हांजो जेको वॾो ॾींहुं हुजे वॾो ॾाण जेको ईद जो ॾींहुं आहे जीअं कीअं या फलाणो ॾींहुं आहे त बसि सभई गॾबा पोइ माण्हुनि खे सभिनी खे ख़बर हूंदी भई फलाणे ॾींहुं वञिबो उते ई जेको आहे सो हिनखे असां रखंदासूं <coughs> मुक़ाबिलो जादूगर जो हीउ जादूगर आयो आहे पंहिंजो हिन मज़ा बि जेके सभु जादूगर आहिनि साहिर अलीम इल्म ॼाण वारा जेके उन सभिनी खे तो वटि आणनि यानी फिरोन खे चऊं तो वटि भले आणनि उन्हनि खे वजा असहरत फिराउन हाणे आया मतिलबु तो वक़्तु अची वियो ॾींहुं जेको मुक़ररु थियलु हो तंहिं ते सप अची विया ऐं पंहिंजो फिर फिरोन जा जादूगर सप अची विया कालू इन लनाल अज इनकुना नाल बि न जादूगर आया उन्हनि पंहिंजो मुतालबो पेश कयो हू चवंदो भला असांजे खटी वञूं हलिया त पोइ असांखे को इनामनाम मिलंदो को असांखे पैसो ॾोकड़ मिलंदो को छा थींदो मतिलबु त का कहिड़ी ॻाल्हि थी जेको असां खटे वञे पोइ बादशाह चयो त हफ़रोन चयो त पंहिंजो बराबरि ऐं तव्हांखे कालू न काल नाम बराबरि भले हाओ मल मिनल मुक़र बि न ऐं तव्हां मुंहिंजे तव्हां वेझा मतिलबु तव्हांखे अज़ीज़ रखंदुसि पाण वटि पंहिंजी इज़त ॾींदुसि तव्हांखे मुक़ररु कंदुसि तव्हांखे नौकिरियुनि मौकरियुनि में रखिबो जेको जंहिं नौकिरी जे लाइक़ु हूंदो हुन ते तव्हांखे रखंदुसि पंहिंजो वेझो करे कालू यामुली मुल हाणे जादूगर चवनि था मूंसा अल खे ऐं हीअ मुफ़सल चवंदा हीअ तमामु अदब वारी ॻाल्हि कयूं जेका हुननि खे नफ़े नफ़ो ॾिनो जादूगरीअ जादूगरनि खे त जादूगरनि <clears throat> चयो हज़रत मूसा आल सलाम खे त तव्हां उछलींदव या असीं उछलियूं यानी मतिलबु जादू जेको आहे पंहिंजो अथव उहो तव्हां उछलियो था या असां था उछलियूं पोइ हिन ॼण अदब कयो आहे मूसा आल सलाम जो ईअं त चवनि मुफ़सर जो <clears throat> पंहिंजो त भई मौको ॾिनऊं न त पाण शुरू थी वञनि हालिया हुन खां पुछण खां सवाइ त मतिलबु पोइ इहा ॻाल्हि पर हुन खां पुछऊं त भला तव्हां उछलींदो पहिरीं पहिरीं केरु थो शुरू करे हाणे अॼुकल्ह ज़माने में टास था विझनि छो जो सभु को वेठो आउं पहिरीं शुरू करियां हूअ चयो आउं पहिरीं शुरू करियां पर हुन चयो मूंसां सभ खां पुछो त न भला तव्हां उछलींदव या सी पहिरीं हिन में ॻाल्हि आहे या तूं कालू या मूसा इम अन तुलकी इमा अन नकून नल्कीन चाहे तव्हां उछलींदो या असीं थियूं उछलण वारनि माना काल अलज़रत मूसा चयो तव्हां ई उछलियो पहिरियों कदम तव्हां खणो कालाओ सहारो पोइ जॾहिं हुननि पंहिंजा जादू उछलिया मतिलबु तरसियूं की जेको बि हुननि जो हुयो उहे अल खाओ फल काल फलम मां अल खाओ सहारू आयुनि अखियुनि जे अखियुनि ते माण्हुनि जे अखियुनि ते जादू करे छॾियऊं ईअं चश्म बंदी हिनखे पाण वटि चवंदा हुआ असां हुन ॾे हूंदे ॾिठासीं जेके ईंदा हुआ माण्हू त वरी पोइ चवंदा हुआ हिकिड़ो माण्हूअ खे ॼण टंग ते चऊं ॿध ॿधो था रसी पोइ माण्हू वेठा छिकीनि उनखे छिकीनि पिया पंज सत सौ करे हेतिरा माण्हू छिकीनि पिया पर उहो टंग उन छिके कोन पियो छिके कोन पिया सघनि पोइ को माण्हू हेठो खूह मञा निकिरी आयो उन उन अची चयो जी छा था पिया कयो चई हिन माण्हूअ खे असीं टंग में छिकियूं पिया ॾिसी कोन थो टंग पिया छिकूं पर हिनखे छिके था सघूं चई माना हीअ त वण में ॿधो पियो आहे रसो ऐं तईं वेठा वण वण खे हाणे वण किथां किरंदो तव्हांखां त हुननि जी चश्म बंदी थी वई हली त अहिड़े क़िस्म जूं मतिलबु ॻाल्हियूं कंदा हुआ त माण्हू चश्म बंदी थिए थी जेको धरती ते माण्हू आयो हुनजे परवे जो उहे सभई ईअं सम्झंदा जीअं हू जादूगर चवंदा हुनखे त हीअं सम्झ तीअं हू सम्झंदा पोइ हिनखे चयो चश्म बंदी आयु नास जादू जेको थियो हुन जे अखियुनि ते थियो <coughs> वस्तार हबू हुम पोइ हू डिजारियो <coughs> रहब डपु आहे वस्तर हाबूम पोइ हुननि हुनखे डिॼारियो यानी इहे उछले जादू जूं इहे वसियूं हू वजाऊ बि सहरनि अज़ीम ऐं जादू जादूबंदाऊं वॾो जादू जेको हुननि जे मतिलबु वस में वस हर ॻाल्हि हुई उहे सभु जादू पंहिंजा खेल ॾेखारियूं हाणे हिननि खे ख़बर ई भई जादू आहे जेके जादूगर आहिनि उन्हनि खे त ख़बर आहे त इहे असीं जादू था पिया करियूं पर हुननि जी चश्म था कयूं या जेको बि खेल जेको आहे उनखे ख़बर आहे छा था करियूं हुनखे पंहिंजे हुनजी असलियत जी ख़बर आहे अलाह हाणे तूं पंहिंजो लठ उछल पंहिंजी लठ जेका सभु गई वई जेकी बि हुननि उछलियो जेको थी कूड़ जेको ठाहियो जेको कूल ठाहियो आऊं उहो सॼो उगी वई हली मतिलबु रसियूं वसियूं इहो नांग बलाऊं थियो बीठा हुआ उन सभिनी नांग बलाउनि खे खाई वियलिया जेके बि हुननि खे करिणो हुओ सो खाई वियलियूं वकाल हक़ हाणे जादूगरनि ते हक़ु पधिरो थी पियो ज़ाहिरु थी पियो इन करे हुनखे ख़बर ई भई असां त जादू कयो आहे रुॻो चश्मबंदी कई आहे पर हीअ त वाकई असांजूं रसियूं बि खाई हलियो रसियूं खेॾां वियूं हाणे उहो त मतिलबु असांखे घटि में घटि पंहिंजी रसियूं लठियूं त मिलनि त उहे बि वयूं हली लाइ किथे इहे त इहो जादू में मुमकिन कोन्हे छो त असांजो इल्मु जेको आहे जादू जो में मुताबिक़ असांखे ख़बर आहे सभु को कंहिं मुफ़सर चयो त सभु को माण्हू जेको इल्म वारो जंहिं बि ख़ासि इल्म जो माण्हू आहे उनखे ख़बर आहे त हीअ इल्म जूं इंतिहा किस किस ताईं आहे हिन जी लिमिट छा आहे त मतिलबु जेको मेडिकल जो डॉक्टर आहे उहो चए चवंदो ऐं हेतिरो असांजी लिमिट आहे बसि हिते हिन खां वधीक असां कुझु करे था सघूं ऐं उहो जेको केमिस्ट आहे या उहो जेको इंजीनियर आहे या उहो जेको बि जेको बि साइंटिस्ट आहे पंहिंजे इल्म जी हद ॼाणे थो त हिननि जादूगरनि पंहिंजे इल्म जी हद ॼाणी थिए इन करे उन ते हक़ु पधरो थी पियो त हीअ त वाक़ई हक़ जो मां हक़ वटां आयो आहे जो हीअ ॻाल्हि बिल्कुलु ॿी आहे जेका असांजे जादू खां मथे आहे ऐं पंहिंजो उन वक़्तु यक्त जेको आहे चयो हक़ पधरो थी वियो मां कानू या मलू हुननि जेको कयो थिए सो बातिल थी वियो फ़ोलीबू हुना लिख वन कलबू सागरीन पोइ हारायाऊं हारजी बि वीचारा जादूगर पर हुनखे जादूगरनि खे ख़ुशी थी मायूस कोन थिया फ़ोलीबू हुना लिख इन ॻाल्हि तां हू मक़लूब थी विया अनकलबू सागरीन ऐं मोटिया ख़्वार थी मतिलबु त हीणा थी सागरीन माना नंढा थी नंढा थी मोटिया मतिलबु त हुनजी हिस भॼी पई हुनजो जेको हेॾो हो टीं टां पे कयूं फूं फां पे कयूं सा हुनजी ख़तमु थी वई उहो उल्कीअ सहारा दीन ऐं सजदे में किरी पिया मतिलबु हुनखे ख़बर जो हीणाई थी हुनखे पधिरी थी भई असांजी वीकनेस असांजी लिमिट किथे आहे ऐं उनखां जॾहिं हुनजी ॻाल्हि हुनजे दिलि में पधरी थी पई त यकदमि सजदे में किरी पिया ऐं सजदे मां जो उथिया जो भई पंहिंजो फिरोन हैरान की छा सजदो छा पिया कनि कीअं पिया कनि छा ॻाल्हि थी वई हली कालू आमन नौ बे रबिल आलमीन हुन चयो त असां रबल आलमीन ते पंहिंजो ईमान आंदो आहे जेको रबल आलमीन थो चवे मूसा हारून जेके जंहिंखे अब खे मञनि था अलाह खे मञनि था उनखे असीं मञूं था उन उनखे बि असां मञूं था रब मूसा व हारून उहो रब जेको मूसा आहे हारून जो रब आहे असीं उन रब खे हाणे मञूं था बिन फिरवन कावड़ लॻी केताम खे हिन ईमान आंदो आहे हिन जे ॻाल्हि ते हिन खां अॻु में जो आऊं तव्हांखे इजाज़त ॾियां भई पहिरें त आउं इजाज़त ॾियां तव्हांखे भई भला तव्हां भले हिन ते ईमान आणियो हिन खां अॻु में ई तव्हां हिन ते ईमान आंदो मुंहिंजी जात हिन ते हुकूमत बादशाही मुंहिंजी आहे की हिन जी आहे त ॻाल्हि फिर आउन आमन तुम बि इहो जेको मखर जो वृत थी अथव <coughs> ऐं तव्हां बि हिन सां भेड़ेची आहियो वेन सां ॼण अॻु में ई ठही पंहिंजो आया हो ऐं सॼी ॻाल्हि हीअ कई अथव सुठा करे मकर मकर तूं फिल्म मदीन ते शहरनि मंझि तव्हां ॼण पंहिंजी रिथ रिथी आयल ले तोखर हा अहल हा त जीअं हिते जे माण्हुनि खे तई कढी छॾियो शहर जे माण्हुनि खे ऐं पंहिंजो तव्हां कब्ज़ो करे हुन ते वेही रहो हाणे सभु कंहिंखे मतिलबु बादशाह आहिनि या हक़ु आहिनि हुनखे पंहिंजे गादी जो ऐं पंहिंजे मुल्क़ जो ऐं पंहिंजे तख़्त जे फुरजी वञण जी जेको डपु थो थिए त भई पोइ असां कढी छॾींदा हीअ त ताक़त वारा थी वेंदा हलिया त पोइ छा कबो पोइ त मुसीबत थी वेंदी आला फ सौ फत आल तई सिगो फिरोन त चयो की हाणे तव्हांखे ख़बर थी पवे त आउं छा थो करियां तव्हां सां ॾिसो त पोइ सुमल तव्हांजा हथ ऐं कटींदुसि उहा अर्ज लखु ऐं तव्हां जूं तंगूं जेके आहिनि से यानी हिकिड़े पासे हथु साॼो हथु त खाॿो पेर खाॿो खाॿो खाॿी टंग कटींदुसि तव्हांजी उहा ॿिनि खिलाफ़ आहिनि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु यानी हू साॼो त हू खाॿो हू खाॿो त हू साॼो खिलाफ़िन सुम उसलबनखुम अजमाइन पोइ वरी तव्हांखे आऊं मसलूब कंदुसि यानी पहिरीं हथ पेर कप ॾींदोसांव ईज़ा ॾींदोसांव उन खां पोइ तव्हांखे मसलूब कंदुसि पंहिंजे टंग टंगींदोसांव वणनि मंझि मेखूं हणी अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो अथई मेखनि वारो फिर ओन ज़िल ओताद मेखूं हणंदोसांव वण मंझि टंगींदोसांव सभु कमु कंदुसि जेको सुम्हल उसलबनखुम अजमाइन कालू इना इला रबिना मुनखलि चवंदा असां पंहिंजे रब ॾांहुं तवजो था करियूं ऐं असां होॾां ई वञणो आहे वञणा आहियूं असांखां इंतकाम थो वठी तनखे इंतकाम थो वठी असांखां सवाइ न जो असां ई आंदो आहे ऐं पंहिंजो जॾहिं आहे तूं असां जॾहिं मौजा पधरा थिया आहिनि अलाह ताला जा जेके असां वटि सम्झ में अची वई आहे ॻाल्हि हाणे तूं असांखां उनजो इंतकाम थो वठी रब ना पोइ वरी दुआ था घुरनि अलाह ताला खां रब अफ़िर अलाई ना सब्रनि इहे असांजा रब असांखे सब्र अता फ़र्मा हिन मतिलबु जेको असांजा झिठ कंदो जेको टॉर्चर ॾींदो असांखे उहा त वफ़ना मुस्लमिन असांखे मुस्लमान करे वफ़ात कजांइ मार मारजांइ तवफ़ना मुस्लिमीन हाणे सभु को माण्हू दुआ या घुरंदो आहे त रबना त तवफ़ना मुस्लिमीन अहिड़े क़िस्म जी وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك चए तूं हाणे वज़ीरनि वज़ीरनि हुननि खे वरगलायो फिरोन खे त तूं छॾे ॾींदुसि मूसा इस्लाम खे भले ऐं उनजे क़ौम खे त भले माण्हुनि खे फसाद पखेड़ीनि तुंहिंजे धरती ते ऐं तोखे छॾे ॾियनि तुंहिंजे अलाहनि खे छॾे ॾियनि काल सनु अबिनौ फ्रोन चयो त हिननि खे अॻ में बि हिन जा जेके मेल हूंदा हुआ जेके ॿार से मारे छॾींदो हुउसि हाणे वरी उहो ई साॻियो कंदोसि सां कमुतिल अबिनौ होम कतलु कंदुसि हुननि जे बुटनि खे उहा नस्तही ऐं हुन जूं औरतूं ज़िंदा रखंदो औरतूं ज़िंदा रखण आहे त माना औरतुनि खे घर में इस्तेमालु कंदा पंहिंजे मक़सदनि जे लाइ ऐं मर्द जेके ॿार हूंदा हुनखे मारे छॾींदा बसि उहो न को थियनि न को थियनि उहा इनाल फौक होम हरून ऐं फ्रॉन चए थो त असीं हिन जे मथां काहिर आहियूं मतिलबु त असां हिन खां ॾाढा आहियूं ऐं हीअ असांखां मथे थी कोन वेंदा असीं हिनखे मारे मञाए छॾींदासूं हाणे अख़ज़ न आल फिराओ न बि व लाल ज़खरून हाणे फिरोन ते पोइ अलाह अलाह ताला मतिलबु त कंहिं वक़्तु ॾुकारु आंदो कंहिं वक़्तु माल जी घटिताई थी कंहिं वक़्तु जेको आहे सो ॿी का ॻाल्हि थी हाणे उहे नव जेके आहिनि से निशानियूं आहिनि उन्हनि जो जेको आहे ज़िक्र हिन ई सूरत मंझि मतिलबु नवनि जो नालो अचे थो पोइ उन्हनि जा कुझु जिनि जा नाला वरितनि था पर उहे जि पंहिंजे किताब में आहिनि एग्ज़ोडस जेको आहे ख़ुरूज जो किताब जेको टियों नंबर चैप्टर उनमें जे उन्हनि जा नाला आहिनि त कहिड़ियूं कहिड़ियूं मुसीबतूं उन्हनि ते आहियूं माकड़ कॾहिं जिन कॾहिं छा जूं थियो वञे हलियूं पजो वञनि कॾहिं माकड़ अचियो आहे खायो वञे हली कॾहिं रथ थियो वञे पाणी जेको आहे सो कॾहिं ॾेॾर अचियो वञे हलिया जो जिते किथे ॾेडरनि में माण्हू मुसीबत थियो वञे हली कॾहिं फ्रूट ख़तमु थियो वञे हलियो कॾहिं मतिलबु छा थिए कॾहिं थियो वञे कॾहिं छा थिए पंहिंजे क़िस्म सां ऐं पोइ आख़िर में हुनजो मार मारजण शुरू थिया जेके फस्ट बॉर्न जेके पहिरियां पलूठा ॿार जेको आहे उहो मर्द